Hej! Mitt namn är Helena och det här är Branchy Tunes podcast som vi på B-Street spelar in. Branchy Tunes är alltså ett event som pågår var tredje lördag på Brygghuset i Borås. Värdskapet för varje Branchy Tunes kan variera men konceptet är detsamma. Du kan alltså hänga runt i kaféet, få en härlig musikupplevelse och för 60 spänn även njuta av en brunchtallrik. Samtidigt i huset så kan det även pågå allt från vernissage till pop-up stores. Men fokuset ligger alltid på de lokala talangerna. Då sitter jag här med Ragdoll Parade. Eh, presentera er själva från höger till vänster. Jag heter Kasper och jag spelar gitarr i Ragdoll Parade. Jag heter Arvid och jag spelar gitarr och sjunger i Ragdoll Parade. Hej, jag heter Hampus och jag spelar bas i Ragdoll Parade. Man kan också nämna att vår trummis kunde inte vara här idag. Förhandlingsgång. Han heter Josef Cavallino och spelar trummor i Raggle Parade. Ja. <laughs> Okej, okay, eh, men eh, för de som inte har hört det tidigare, vad, vad är det för musik ni spelar? Ja, alltså det är ju alltid svårt att klassificera sin egen musik. Så det är inte, någon slags rock har väl kommit överens om. Vi har fått eh, lite hintar om att vi spelar i någonting i stil med en 70-tals hårdrock med anstrykning Lite åt det hållet. Lite så. Men vi har inte riktigt bestämt oss helt kan man väl säga. Det, är det svårt att dela in sin musik i genrer? Det är väldigt svårt. Väldigt, väldigt. Så fort man ska börja bedöma sig själv. Man vill inte sätta sig själv i ett fack liksom. För man, vill ju ändå, man tycker ändå att man själv är originell på något sätt. Man vill i alla fall tycka det. Så jag tror att det hindrar en från att klassificera sig själv för extremt. Eh, namnet Ragdoll Parade, eh, var kommer det ifrån? Det kommer från... Vi försöker ha på namn och det... är Lite så som vi jobbar är att bara försöka försöker bara, vi har en massa olika förslag och ser man liksom vad som, vad som sitter bra. Och jag har, min mamma gillar och eh, samla på skyltdockor. Så de skyltdockor hemma och eh, Hampus då, var hemma hos mig en gång och såg de skyltdockorna. Alltså när vi höll på att försöka bestämma och då på något sätt kom man fram då till Ragdoll Parade utan att större, utan att större ansträngningar och det, det lät bra. Ja, det, det, brukar vara så när vi ska bestämma namn på till exempel låtar och för, framförallt då typ, spottar vi en massa idéer till höger och vänster tills vi tycker något passar. Och det är bara råkar, råkar bli så. Råkar bli så. Men vi tycker också att eh, sen, senare tid att eh, det passar ibland ganska bra. För i början tyckte jag att Ride of lät väldigt så här. Emo. Ja, typ emo. mörkt och det här parader så här, att man står, jag vet inte, och Ride kan vara väldigt läskigt. Men sen så insåg jag att jag tänker mer som Ride of Parade att det är typ trasdockor är ju mer typ så här faller sönder och håller på och är ja. helt flimsiga. Och om man har flimsiga trasdockor i en parad så blir det ju ganska mycket huller om buller. Ganska mycket kaos. Vilket är en ganska bra förklaring på våran lite skumma, skumt humoristiska approach till att föra oss själva framåt. Passar även musik ganska bra. Passar musik också. Lite, den är lite spretig den också, man tar lite det man har. Vi mm. har lite olika musik, musikbakgrund inom rocken då. Till exempel jag är lite mer för så här, eh, säger man, Rage Against the Machine, du är ju såhär thrash, du är lite mer gammalrock. Du är helt på. Ja. Jag vet inte riktigt vad du snackar om. Men nej, eh, nej, nej. <laughs> Ja, ja, ja. Nu är, det så. Ja, nu är det så. Hampus har bestämt. är Nu, nu måste vi säga så i fortsättningen. Josef är eh, han är belgisk lite... polka. <laughs> hans, är hans. Nej, han är heavy metal. <laughs> Jo, vi har ganska mycket olika inspelningar. Fast eh, ja, vi, gillar, vi gillar varandras musik, definitivt. Så det, det funkar bra. Hur länge har ni spelat ihop som band? Det är hela typ ett, ett år. år. Ett år? Ja. ja. Började ett år i maj. Sommaren. Ett år i maj typ. Ja. Så lite mer än Har ni spelat ihop i andra konstellationer innan det blev just det här bandet? Jag, var helt ny. jag och Arvid har eh, gjort det. Vi spelade i en orkester tillsammans. Ah, och vi spelade även så. i Borås storband. Ja, precis. Men så eh, vi hade inga, vi har inte haft några större band. Nej. Det var jag spelade något lite, Kasper spelade något innan. Ja. Men det var inga, inga större med sig på skoj. Så nu, det bara råkade bli så. Vi ville inte, vi hade inga jättestora planer från början. Utan det var vi tyckte det var kul att spela liksom. Mm, kan man ha lite kul efter skolan för att fortsätta spela. Ja, precis. Så vi, vi skaffade en repkal på kuddefrygning-tåget. Det kostar bara 100 spänn om året liksom. För, och så, man förlorar inte mycket på det. Och så bara hade vi kul. Och började väldigt här, sporadiska rep i början, typ en gång i veckan ibland. Och så ser du hur det känns. Mm. Vi tyck, tyckte också det var dags att eh, alla kände nog det att det var dags att skaffa sig lite kompisar också. Det är liksom gått eh, 18 <laughs> år väldigt så. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det, det var kär... Nej, men det är kul hur Kasper kom in i varför vi andra, vi, vi, jag, Hampus och Josef då, eh, gick i samma klass. Men Kasper, men jag, jag, visste, hur... jag visste vem Hampus var för vi, vi spel, han spelade i samma orkester som mig när jag var liten. Och så var han kompis med en av mina klasskompisar. Så jag, jag visste att han spelade i ett band och så ville jag vara med i ett band. Men jag, han, inte jag, var inte så bra. Så jag frågade honom om jag fick vara med. Och tänkte att det kunde vara kul. Sen kom jag och lyssnade på dem och så insåg jag att de var väldigt mycket bättre än mig. Men de lät mig vara med ändå. Så det var ju, men du är ju ändå den som har utvecklats mest. Ja, det, tycker jag det märks mest på dig att du går, liksom, du går framåt. Du är ju snart i kapp känns som. Vissa delar. <laughs> ja, jag, tror, jag, tror, jag, jag, jag, jag är ganska säker på att han är långt förbi oss på många sätt också. Särskilt mentalt. Mm. Väldigt, väldigt blygsam Kasper. Nej. Vad är det ni får inspiration av när ni gör musik? Vad är det som influerar er? Satte initiativ. <laughs> Nej, <laughs> Hampus sitter ju på sitt rum och gör lite vad man vill. Det vet han inte. Men vi andra, det, det, är lite <laughs> olika. Jag, till en början i alla fall, skrev jag den mesta musiken. Det var bara för att jag hade ganska mycket, jag vet inte, jag kom på, det var inte så, det var inte så stora grejer liksom, utan det var nej, ganska var simpla, simpla saker. Och skrev lite så. För, eh, men sen har det utvecklats mer och så där han beskriver lite och nu har Kasper börjat eh, bara pumpa ut sig riff höger och vänster liksom. Så nu... Eh, det blir mer att vi kan sitta och repa någon gång och så bara komma på någonting. Eller man sitter hemma och bara sitter med en gitarr och kommer på någonting eh, kul. Trallåtar skulle jag vilja kalla Liksom för att man kommer, jag, det är förresten låtar jag skriver, typ går runt och så trallar man någonting och så bara åh det här lät bra, så man kan spela på gitarr och mm, låter. Det är så. Man kommer på någon melodi först. Ja, och så arbetar ifrån den melodin? Ja, arbetar liksom ifrån. Ja, någon bygger på ett riff eller någonting. Och så. Det är väldigt sällan man kommer till en färd, med en färdig låt i replokalen. Det har hänt väldigt få gånger. Och oftast blir det bättre när man jobbar ute i replokalen. För då får alla liksom lägga in något som de tycker om och då blir det mer att det är bandet som har skapat och inte ja, bara någon. För de flesta fallen, skulle jag väl säga i alla fall, så kommer man med en idé till replokalen. Alla, alla kan ha olika idéer, så bygger man ihop någonting och sen oftast då går jag iväg och färdigställer låten om man säger så. Och sen skriver text. Bara för att jag sjunger så är det lättast för mig att bestämma vad jag vill sjunga liksom. Och sen... Eh, men sen så fort, fort man snackar med allihopa. Men det är lättare för att skriva en hel låt i repkoll funkar inte riktigt. För då blir det för mycket... Det blir lite som en trasdocka! Ja precis, det blir, det blir lite tjafsigt. Eller så här, ja. man kan inte hålla fokusen riktigt så länge på att skriva något. Så det, det är typ så vi gör. Eh, vad hämtar du inspiration ifrån i dina texter? Det är helt... Det kan vara precis vad som helst. Det är, jag försöker göra en grej av att inte ha för mycket mening i mina texter från början. Och istället komma på någonting som låter bra eller som känns bra att säga och sen komma på efteråt vad man tycker att det betyder. Eller har mening, alltså saker som man själv, själv har en betydelse för mig liksom. Mm. Fast det kanske inte låter så ut. Om man bara läser texten kanske man inte förstår riktigt vad jag menar. Det tycker jag är lite kul för jag, ja, det är lite jobbigt att höra texter som är jätteuppenbara vad man menar. Och jag bara kan inte riktigt skriva så själv. För det känns som man blottar sig själv för mycket eller någonting. Jag vet inte riktigt. Vilket språk föredrar du att sjunga på? Svenska eller eh, engelska? Äh, engelska. Ja, väldigt sällan svenska. Om någonsin svenska. Så nej, det är engelska. För det. Men det faller också in i lite normen kanske, men det, det är så vi kör. Vilka var era idoler när ni satte igång och spelade musik? Det beror lite på vad man menar när vi satte igång separat eller när vi satte igång som band. Eh, separat? Separat, ja. Jag, alltså jag kan ju säga Thin Lizzy var ett band som jag lyssnade på. Det var det första riktigt hårdrocksband som jag började lyssna på. Där var gitarrsolon och det var riff och det var allt sånt. Och det, det tyckte jag var helt roligt. Så det var nog mina största idoler då, ja. Innan jag, innan jag kom in på den genren överhuvudtaget. Så det var där jag började, får säga. Du, Uh, jag vet inte, jag, jag, jag började spela gitarr för jag tyckte Slash i Guns Roses var cool och bra så. Så försökte jag lära mig hans låtar men de var rätt svåra så jag sänkte förväntningarna lite och typ försökte lära mig punk istället så det var lite, det var lite lättare. gick lite fortare. Men uh, för tillfället, jag vet inte, alltså jag lyssnar på så mycket. Allt från typ uh, ska man säga, typ folk och pop och country till hårdrock så alltså, det är mer om det är något cool gitarriff eller någon cool melodi så försöker jag lära mig det. Oavsett om det är hårdrock eller country eller så. Du eh, när jag började spela första gången jag hörde metal och, och Hammerfall, deras musikvideo på TV med Hearts on Fire. Och det var liksom bara det här vill jag göra. Det här var ascoolt, det var skelett och coola kläder och gitarrer och allt som vi har på scen nu. <laughs> Klätt coola kläder och gitarrer. Som skelett, absolut. Ja. Och vi har Josef, han är ju från nästan. Ja. <laughs> <laughs> Inte långt Lite benig. Ja. Nej men det var ju Hammerfall, klart var det. Och så hade jag även Ebba Grön som var lite dålig och fick ett år, något år efter jag hade introducerats till metal och så tyckte jag de var jävligt coola. Första gången jag hade hört något sånt, typ punk på svenska. Så det är lite olika, olika bakgrunder. Mm. Eh, vad är målet med ert musicerande? Mitt mål är att kunna, alltså definitivt ha kul. Alltså kunna göra något, för det, musik är ju det roligaste som finns mm. enligt mig. Och det, alltså, det bästa hade varit att kunna leva på det. Det hade varit ascoolt. Liksom, att slippa jobba och få spela musik. Som och göra någonting med det. Alltså göra något bra musik. Jag vet inte men det är att kunna ha det kul, för det är kul. Jag gillar att vara med de här snubbarna. Även om det kanske inte ser ut så alltid. Så <laughs> tycker jag faktiskt om mina bandmedlemmar och det, vi har, vi har det jävligt bra. Är det hela bandets mål eller är det bara äh, ditt individuella? Ta över världen lite sådär. Total dominans. <laughs> han Nej, lite men... det, jag tror att det funkar liksom så. Som ja. Hampus han, säger faktiskt det helt rätt. Jag tror att vi andra tre bandet är lite, håller tillbaka Hampus på något sätt. För Hampus vill helt iväg och köra, du vet såhär, super Glömmer Zairo. Ja, ja, precis. Det är inte dåligt. Liksom. Och så Vianda är liksom åt nästan helt andra hållet, vilket blir så väldigt bra motvikt. För det känns som inte... Då får man liksom lite optimism och lite realism så det blir liksom ett bra mellanting. Ja, precis. För jag tror att vi tre andra hade inte själva kunnat kunnat vara lika excentriska. Men Hampus hade själv varit för excentrisk. Men det är ändå liksom din drivkraft som gör att vi har fått liksom majoriteten av våra spelningar. Liksom. Jo, precis. Du är liksom så. Det är ju, ja, för han, han har just det, här, eftersom han vill, han vill framåt, då går han och söker, söker spelningar, eh, söker möjligheter. Ja, och det har vi men... haft jätteturen från som administrativ jätte. <laughs> Nej men eh, hur säger eh, om det är ett seriöst mål, då är det det. Man, man vill kunna leva på liksom, sin musik, liksom. man vill kunna ha det här som liksom, ett företag, lite ett arbete. Kunna, liksom, en, och då menar jag liksom inte bara överleva, men jag liksom leva, liksom leva. Mm. ska kunna leva livet också. Så det är det som är målet. En rockstjärna helt enkelt. Jag vill inte använda det ordet för det är ganska pompöst. Man kan ja. säga att rockstjärna hade varit coolt. Ja, det hade det varit. Hade Trevapparat genom fönster och... <laughs> Alltså ja, det, det beror på. Men det är så jobbigt nu när de gör tv-apparaterna så stora. De går inte igenom fötterna längre. <laughs> Det är alldeles för tungt att bära. men de är så smala så man kan liksom ja, tänka på mitten. Det är ja. skitbra. Ja, som sagt. Vi, vi, vi vill ju ändå. Det är inte bara en hobby liksom. Mm. Tja, tja. Eh, vad är det som driver er när ni skapar musik? Alltså det, för mig... För min... Det mesta är kul tycker jag. Ja, precis. just att det är så kul att spela. Och vi har det så bra. Ja. För till exempel, vi satt i onsdags, vi, vi repade på onsdagar och fredagar. Och i onsdags satt vi eh, och så kom Casper på något riff. Liksom. Kom du på det där eller hade du det innan? Jag hade ett annat riff men jag, jag tog det riffet och gjorde om det. Ja. och vi, kom, och vi bara, bara tänkte, fan coolt var och satte jag mig bakom trummorna, för en trummis och sånt där. Och så satt vi i typ en halvtimme eller något och repade fram en låt och hade hur kul som helst. Liksom. Vi gjorde nästan en hel låt. Liksom. Ja, det var nästan en hel låt. Bara improviserade allting. Så det, det är mest det som inspirerar oss för att det är så jag vet inte om jag ens kallar det inspiration, men för att vi har så extremt kul när vi gör det vad ser ni själva som band om fem år? Inte en aning. Det är en hemsk fråga. Ja, verkligen. Vad vi vill inte... Ja. Men om, om man ska... Förhoppningsvis, fortfar ja. for, förhoppningsvis fortfarande ett band. Ja. Hade varit det första målet. Att vi fortfarande spelar tillsammans. Är, är typ ni på Wembley eller är ni på en sunkig klubb i Tyskland eller är ni på Brygghuset? <laughs> Eh. alltså inte, inget illa med Brygghuset men vi kanske kan försöka gå lite ifrån Brygghuset ja. i alla fall hade vi försökt om, om fem år. Vi tänker vi vill inte fastna, man vill inte fastna någonstans heller. Man får Nej. ändå vara realistisk. Men, men om vi kan, vi kan tänka så här, om vi antar att det kommer gå i samma takt som de har gjort hittills, liksom framåt. Och så nu ska vi ju spela i september på eh, Big Bang Rockklubb, vår förband till Outrigger. Och eh, om vi antar att vi har hunnit så långt på ett år knappt så ja, känns det väl som att man har kommit en bit på vägen i alla fall. En klubb i Tyskland borde ju gå om fem år då liksom. Ja, ja. ja. Liksom... Sunkig klubbsturné i Tyskland Sunkig är ju inte, inte så långt ifrån det skulle jag kunna vara nöjd med Nej, det skulle vara en medelstandard så här, typ klubb, så här, liksom, okay. typ barnfamiljer. Ett snäpp över sunkig klubb. Barnfamiljer ja, tycker jag. Okay. Spela på Disneyland och sånt. Ja, ja. No, ah, något sånt. Förhoppningsvis kunna leva på musiken. Ja. Mm. Redan om fem år. Ja, det hade varit tufft. Det skulle varit coolt. Det hade varit riktigt skönt att kunna göra det. Man måste ju hoppas liksom. Men om folk nu vill lyssna på er och inte vara här idag, eh, hur går man tillväga då? Det, det finns två sätt finns det. Jag, eh, vi kommer lägga upp lite på Youtube. Eh, en låt nu. Vi har, då blir det tre låtar. Två stycken är färdigmixade och en är så här, en omixad version av en låt. Och de kan ni lyssna på helt gratis. Men annars får ni komma på våra spelningar. med Göra. Och där kommer vi även senare ha en EP som kostar en tia, en fin liten guldpeng. Tänkte vi tog ett lågt pris för att det var inte pengarna som var viktiga. Men man måste kunna köpa skivor. Det, det är för att ingen antagligen skulle vilja köpa det. <laughs> Eh, okänt band. Inte vara, och... Ja, precis. Så är... Men, eh, ju... Att ge bort skivorna är också, är också ja, det, Om, om liksom folk verkligen vill ha en skiva och inte har några pengar alls, då, kom, ja. då får de en skiva. Det är inga problem. Men då får ni komma på våra spelningar. För att det är där skivorna kommer säljas. Eh, när är nästa spelning efter Brygghuset? Vi har då en spelning på Torsdagsallén. Eh, vi vet, jag har inte riktigt fått, det har varit lite såhär bråk, men vi har datumet kommit på alldeles strax. Ja. Men vi ska ju spela då varje, det är ju varje torsdag på torsdag, mm. om folk inte vet om det, så spelar ju spelar band, det är två band per, per torsdag tror jag, på just torsdagen. Eh, innergården på hemgården? Ja, precis, innergården på hemgården. Och vi ska då spela där någon gång i juli va? Ja. Gratis inträde är det. Det är gratis, gratis inträde. Det eh, börjar 22 va? Eh, jag tror det är en börjar e 20 och en börjar e 22. Det är 22 jag. jag tror det är så. Jag är inte helt säker. Men då, och då är det gratis och då kan man komma och så... Och då kan man få höra oss. Mm. Jag är inte helt säker på hur länge, men jag tror det är typ man har en timme var eller någonting. Timme, 45 minuter Ja. Mellan ja, 45 minuter och en timme. Mm. Jag tror det är en timme minus soundcheck tror jag. Sånt. Okay, ja. Så det, det är det man har ungefär. Och det, ja, det är ju nästa spelning då. Och vi har... Eh, ja. Eh, Plink. Vi spelar då den eh, 31 i sjunde spelar vi på Torsdagsringen. Så då får folk komma och titta på oss. Är det, är det 31 juni då? Juli? Juli. Ja, 31 juli. Okej. Det är bra Arvid. Och då känner med trummor eller? Ja, ja, då, är våran, då är våran trummis förhoppningsvis tillbaka från Skåne. Han kommer tillbaka idag faktiskt. Han trodde vi skulle spela senare på dagen. Han visste inte att vi skulle spela två. Så därför. Vi kör bara nu... trummor? Ja, <laughs> bara trummor. Eh, ni kör akustiskt idag? Är det akustiskt ja. också? Eh, nej, då, då är det el. Då är det, att, att, spela elektriskt är våran forte lite om man säger så. Och vi är inte, ja, vi är inte jättemånga. Vi gillar att spela akustiskt, men ehm, vi gillar att spela riktigt på liksom elgitarrer och ja. massa ljud. Nu ska vi då spela våra egna låtar mer akustiskt och de eh, är inte alltid helt programmerade för akustiskt så vi får se lite hur det blir. Men eh, det är jäkligt kul att spela Vi gillar att spela akustiskt. Vi gillar ju inte, det är inte bara så att vi är såhär här, jättesuperhårdrockare allihopa liksom, utan vi gillar ju lite mer avskalad musik också. Det enda som är typ jättesuperhårdrockare är typ... Nej ingen är jättesuperhårdrockare. Nej precis, så vi vill alltså det, det, här, liksom. det här tycker jag är liksom- jäkligt kul också att spela akustiskt. För jag tycker det är jäkligt coolt att kunna göra det, båda, alltså kunna ha alternativ. Mm. Så det ska bli jättekul. Men då är det då Elikis och det är ju våran. Vi är lite mer hemma, lite mer, lite mer solon och lite mer riff och lite mer, det, sånt, lite mer bröt. Ja. <laughs> Det känns lite som vi inte liksom passar in i någon typ grupp. Det, vi, liksom, rock, vi, liksom, vi spelar rock. Det tycker jag. tycker faktiskt tvärtom. Jag tycker vi passar rätt bra in nästan på de flesta ställena. ja, men just terrorist, på, vi, vi, de flesta, ja, men liksom, vi, vi, har liksom ingen så här enbart klassificering. Vi spelar liksom inte metalcore. Nej, precis. Men jag tror att det är just det som gör att vi... Ja. Alltså det, det är ju fördel, ja. för då kan vi spela både el och akustiskt. Ja, precis. Det är svårt det är att göra metalcore till akustiskt kanske. Ja, precis. Men å andra sidan måste jag också säga att det hade varit väldigt coolt. Det, det är väldigt coolt att spela väldigt, alltså, för det är sant. När man får till. Men det, gör det, det blir en helt annan tyngd i genom att tar bort disten. Går ifrån, går ifrån ämnet. ja, eh, tack så mycket och lycka till. Bye. couldn't wait until he grew a little older to break his heart. In his perfect world, every voice could be heard. would fight for the right for you to stay free. took that away, and now he's ashamed for believing. Birth of a hero come true. Those dreams were all shattered by the likes of you. It's only for comfort to push them away. To the saviors of the future, our children today. up, he tries to mend the broken parents. He tries to save all the good from the bad. You decided that he had to learn the hard way. The world ain't fair. It's hard to define. Now you broke his mind. We left him cold by the side of the road done nothing wrong. Just thought he could change the world. Birth of a hero, never come true. Those dreams were all shattered by the likes of you. It's only for comfort, push them away. To save the saviors of the future, our children today. Birth of a hero never come true. Dreams were all shattered by the likes of you. It's only for comfort, push them away. To the saviors of the future, our children today. It's fake, just like you're supposed to do. Slaving away, I work every day, like everyone else you know. Faith isn't gone, he's teaching his son to think like hey. like your bolts of lightning, leaving the asphalt burning. Jacob's a waste of in time. But I've got some problems turning. Windows shaking, doors breaking, falling apart. Only a million miles to go can't believe I'm still alive. I'm pretty sure I've driven much of time. The only thing I've ever learned is watch my back at every turn. So won't you be a dear? Take some time and fix my broken ride. intersection crosswalk or a school. I just can't slow it down. I try my best to stay away, but I've got to get around. Attention, lady, little ladies, you better run. Cause I can't stop for anyone can't believe I'm still alive. Well, I'm pretty sure I've driven my share of time. The only thing I've ever learned is watch my back at every turn. So won't you be a dear and take some time and fix my broken. just may be my time to go. I can't believe I'm still alive. I'm pretty sure I've driven my share of time. The only thing I've ever learned is watch my back at every turn. So won't you be a dear and take some time and fix my broken? Right, yeah, yeah. Even the asphalt burning. Shakeup's a waste of in time, but I've got some problems turning. Windows shaking, doors are breaking. You've been abroad, only a million miles to go. I can't believe I'm still alive. Well, I'm pretty sure I've driven my share of time. only thing I've ever learned is washed up back at every turn. So won't you be a dear? Take some time and fix my broken ride. Uh, <laughs> fix my broken ride. Fix my broken ride. Så, då sitter jag här med eh, ja, delar utav bandet Blind Tooth som har spelat här på Brunchy Tunes. Välkomna! Tackar, tackar. Eh, ni kan väl presentera er? Ja, jag heter Christian Larsson, sångare. Och jag heter Jan Aspenfelt, jag är trummis. Och ja, för de som inte har hört eh, Blind Tooth, eh, vad är ni för slags band? Vad spelar ni för musik? Eh, ja, tungrock. Alltså, det finns ju en historia tillbaks med annat bandnamn från början som hette Hellfire Death Squad. Men sen har det hänt lite grejer med medlemsbyten och lite så under årets gång. Så att, eh, numera heter det Blind Tooth. Jag spelar väl tung rock kan man väl säga. Mm. Hårdrock? Ja. ja. Hård rock. Ja. Inte hårdrock utan hårdrock. Ja. ja. Det finns ingen eh, genre inom rocken som du skulle vilja kategorisera er med? Alltså vi svävar ut ganska mycket eh, framförallt nu när vi har fått in eh, nya killarna så drar vi mer åt blues, sydstatshållet men ändå fortfarande det där tunga, hårda. Ja, typ så. Eh, vad kommer egentligen namnet Blind Tooth ifrån? Åh, herregud, alltså det är mycket kaffe, sen kväll i replokalen och spåna på bannan och så bara plockar man fram allt möjligt och så kom någon upp med Tooth, Black Tooth, mm. A Blind Tooth. Ja men blindtarm, det kan vi väl inte heta? Kan vi visst det, så. så, <laughs> eh, hur, hur började allt eh, med bandet? Du ser att det har varit ett annat band innan. Ja, alltså, det, det, så det backade tillbaks två år när jag och en kille som heter Elias Fröjd. Han hade en replokal på, i källaren på 033-huset där borta vid, eh, vid Coop. Vid Coop. Och då frågade han mig om jag kunde, ville ta över replokalen. Varför då, så jag. Kan inte vi starta ett band du och jag istället då? Ja, det kan vi väl. Så då var han och jag från början. Och sen så kom då Rasmus Lodge in på bas. Så då var vi tre till en början. Och det här var i juni för några år sedan. Och så sen så, om september så kom eh, Filip Olsén faktiskt in på sång. Och det varade fram till april året därpå. Och sen så eh, dök den här herrn upp. Ja, då kom jag in till sångare i bandet. Ja. Och sen efter det så eh, tackade Elias för sig. Det var inget märkvärdigt så utan vi drog inte åt samma håll helt enkelt. Så att eh, han hade andra musikaliska referenser. Så att då fick vi tag i en snubbe som hette Paul. Men tyvärr för hans del så fick han trassel med hörseln. Någon form av knasigt tinnitus, så han, liksom, han har ju fullständigt panik, inte kunnat spela liksom. Så att då försvann han och då stod vi och kliade oss i huvudet igen. Jaha, vad gör vi nu då? Efter mycket om och men så lyckas vi liksom få något fint på han som spelar gitarr idag. Men i samma veva så eh, ville Rasmus göra annat så att då stod vi utan basist helt plötsligt bara. Men inget, inget bra för oss. <laughs> Men då dök Marcus <clears throat> Jakobsson upp och nu är vi komplett igen och det funkar förvånansvärt bra kan man säga. Så att det har varit många medlemsbyten på den tiden ja, det har funnits? Två, ja, precis. Var sak och sin tid kan man väl säga. Men jag och Christian, vi är inte upp för det sa vi när liksom, nej, det gör vi inte. Eh, vad är det ni får inspiration av när ni gör musik? Vad är det som influerar er? Oj. Alltså jag, eh, <laughs> jag lyssnar ju på allt. Alltså jag lyssnar ju på allt från elektro till eh, riktigt tung hårdrock och eh, popmusik. Så att, alltså, det jag tycker är skönt det vill jag ta med in och ha som komplement i den musiken jag gör. Liksom. Så. Ja, en bra låt är en bra låt. Man behöver ju inte låsa fast sig vid en bestämd genre. Gör man det på rätt vis så kommer det att passa in ändå. Liksom. Det är väl mer min inställning till det hela. Jag har ju sådana breda referenser. Jag menar, jag har ju några år på nacken så jag har varit med ett tag. Liksom. Men det är rätt kul att se idag unga, alltså unga människor, vilka musikreferenser vad de lyssnar på. Men det är ju som Christian sa, att allt finns ju tillgängligt numera på ett annat vis mot för en annan var ung. Liksom. Då, då var man tvungen att gå och köpa en skiva. Liksom. Idag kan du gå in på nätet och lyssna på allt möjligt. Det gör att man får ju verkligen influenser från alla möjliga håll det är ju verkligen positivt. Nackdelen med det är ju att ja, skivbranschen i sig som den var förr existerar väl mer eller mindre inte. Det kan man väl säga. Det är ingen som tjänar pengar på att sälja skivor idag. Så att, ja. Eh, men eh, ni har hållit på med musik långt innan ni började i det här bandet eller? Ja, jag har hållit på med musik hela mitt liv kan man väl säga. jag med. Min första sol när jag var eh, sex år när jag gick i skolan liksom. 500 personer så att det... Ja, på den vägen är det <laughs> liksom. Ja. När insåg ni att eh, ni ville hålla på med det här? Som ni gör? Alltså, jag kommer inte ens ihåg <laughs> så, så långt tillbaka. Alltså jag vill vara rockstjärna och, eller musiker och stå och sjunga på scenen alltså, så länge jag kan minnas. Ja, spela har man ju alltid gjort. Och jag menar, sämre hobby kan man väl ha? <laughs> Ja, det, ja, <laughs> det är ju rätt kreativ miljö kan man väl säga. Mm. Vilka var era idoler när ni satte igång? Iron Maiden var ju mina första eh, idoler om man säger så. Ja, för mig var det ju... Jag fick ju Zeppelin 4 av min styvfar när jag var sju år liksom. Och av min moster fick jag en Creedence skiva. Första skivan jag köpte själv var Bad Company och Rush. Och så sen så har det liksom... Och det är i och för sig fördelen med att pyssla med musik själv är ju det att man låser inte fast sig. Man försöker alltid hitta nya band och nya influenser. Så man, jag menar idag så älskar jag exempelvis Alter Bridge, är ett fruktansvärt bra band liksom. Men det är ju likadant som Happy Gates när de kom med liksom bland annat eh, <clears throat> ja, Blinded by Fear. Det är en av världens absolut bästa dödsmetallåtar i min, min värld liksom. Alltså men musiksmaken är ju rätt bred för en annan också. Man behöver ju inte lyssna bara på en sak, man kan lyssna på flera saker. Och ska man ha influenser för att kunna få in i sitt eget band är det ju bra om man är så bred som möjligt. Så att eh, även om ni utvecklar er musiksmak och ert musiklyssnande hela tiden Tar ni med er det som ni har lyssnat på tidigare? Självklart. Ja, alltså, absolut. Det sitter ju kvar i liksom, kroppen om man säger så. Alltså, det man, oftast är det så. Det jag tyckte om när jag var liten, det kan jag liksom komma tillbaka till nu och få tillbaka de här känslorna liksom, som man hade då. Och då blir som man inte är samma person idag så blir det ju att man kan ta tillbaka de gamla känslorna man hade då in i de, de nya grejerna man gör. Sen kan man ju faktiskt lyssna på det också med nya öron utifrån en annan synvinkel vilket Precis. är rätt intressant också. Framförallt om man lyssnar på de musiker. Förr så lyssnade man ju på, på bandet, på låtarna. Idag lyssnar man ju mer separat kanske, åtminstone jag, vad de gör för någonting. Så, genom att jag håller på och spelar in en hel del och så här. Som, som äh, <clears throat> finns ett exempel som ett band som heter Sweet. Den trumslagaren de hade som heter Mick Tucker, helt fantastisk trumslagare. Men det tänkte man ju inte på då liksom. För då var man ju bara en liten sketung. Liksom. Ja, vilken bra låt. En bra låt. Idag liksom, fan vilken trummis. Sådär liksom. Mm. Vad är målet med ert musicerande? Eh, vart vill ni komma? Alltså man är ju fortfarande rock'n'roll-drömmen men man får ju vara realist. <laughs> Men att kunna göra en, eh, en platta som man är nöjd med, kunna komma ut och lira. Men eh, som jag då, som är realist kan vi tycka att för att komma ut och spela två, tre veckor, någon turné på vårkanten i Europa. Kanske göra lite festivaler på sommaren och någon turné på hösten. Då är jag nöjd med det liksom. Å andra sidan så är det ju synd idag att band tjänar inga pengar på skivor. Så då måste de ut och turnera. Det är mm. därför de stora kanonerna är ute och turnerar igen. För de får inte in pengar på skivor som de fick förr. Vad är det som driver er i ert skapande av musik? Jag vet inte, alltså, jag, vet inte, jag har massa melodier och grejer i huvudet som <laughs> vill komma ut helt enkelt. Jag måste få ut dem. För mig är musik lika viktigt som, som luft. Alltså jag andas, därför är jag. Samma är för mig att spela musik. Ta bort det för mig, då är jag ingen rolig människa liksom. Jag måste få spela, det är bara så det är. Det Så det är spelglädjen som är det drivande är att skapa? Mm, ja, där jag kan få spela ihop med folk som man tycker är roligt att lira ihop med. Kunna tillsammans göra någonting som man, wow, fan vad cool liksom. Och även uttrycka sig på ett kraftfullare sätt än vad bara ta där om man säger så. Så jag ju som sångare liksom att eh, jag kan få ut <laughs> mina uttryck på ett helt nytt sätt än vad jag gör när jag sitter och pratar med folk. Eh, vad ser ni själva som band då om fem år? Ja, förmodligen så är det någon platta släppt och någon turné gjord och lite så här och kanske lirat för lite roliga människor. Det är väl det, är väl det man får sträva efter. Just och spela helt enkelt. Mm. Kanske inte har bytt så många bandmedlemmar? Nej, <laughs> förhoppningsvis inte. tänkte det också. Förmodligen <laughs> har massa folk hoppat av och... Nej, men eh, nej, förhoppningsvis så kan vi hålla, det som det är nu. Mm. En skön konstellation. Men eh, om man vill lyssna på er då, finns det några sätt att gå tillväga? Ja, det finns på Soundcloud heter det va? Ja. ja Soundcloud eh, finns det om man söker på Blind Tooth så ligger det två låtar uppe där. Who Am I och eh, Misery Man. Precis. Och det kommer att komma upp mer låtar allt eftersom som vi lirar in. Vi kommer helt enkelt bara trycka ut det som, som vi spelar in liksom. Mm. Så får vi se vad det tar vägen. Vad är nästa planerade spelning efter det här idag? Jag har ingen inplanerad och sådär men eh, så måste ju försöka komma ut. Jag har inte spelat eh, än i Borås i, ihop liksom. Så att eh, så fort som möjligt. Ja, försöka ha någon, någon gång i augusti, september spela här med den här konstellationen som är nu liksom. Mm. Det är bara jag kvar från det som började. Vi har gjort första konstellationen så gjorde vi två spelningar i Borås liksom. Så att eh, det är väl dags att göra något nytt nu liksom. Tack så mycket för att ni ställde upp och lycka till i framtiden. Who am I? Who am I? Who am I? Where do I? Who am I? Who am I? Who am I? Can you tell me how? Who am I? Who am I? Who am I? Is there a way now? Who am I? Who am I? Who am I? To find my way into the light. into the light. Every day the road gets hard to find. Every way I feel, I lose my mind. I see the truth, and still my eyes are blind to find my way to you. Every night ghost whispers by my door. Every night it's darker than before. I look for me but I'm here no more, you stole my soul away. Who am I, who am I, who am I? Where do I go now? Who am I, who am I, who am I? Can you tell me how? Who am I, who am I, who am I? Is there a way? now. Who am I? Who am I? Who am I? To find my way into the light. Into the light. Every day holds a piece of you. Every voice holds your laughter too every moment all the residue of touching you. Every more I wander endlessly, never more death that set you free. Ever locked away from me, the essence that is you. Every day the road gets hard to find. Every way I feel, I lose my mind. I see the truth, and still my eyes are blind to find my way to you. Every night ghost whispers by my door. Every night it's darker than before. I look for me, but I'm here no more. You stole my soul away. You may say, really sad story. But the silver lining lies ahead in the sun one day. It all began with a car crash in the blue. Raid I love you staring in her face. She sat down the highway of broken dreams. Greatest playing journeys, don't stop believing. And through the window, she can smell the future. Cause in the end, you will find what she needs. The truth can be ugly, and you know that I must stay. But it ain't over until the fat lady sings. Life's a struggle, you keep away, you're on the run. You don't wanna face it, you think you're better off alone. Don't you understand that there will come a day when life will strike you? like a bullet to the head. No one taught her how to face her demons. But the answers that she seeks is not to quarrel Cause tomorrow is not yesterday. So keep your head up, the show must go on. Truth can be ugly, and you know that it must stay. But it ain't over until the fat lady sings. Life's a struggle, you keep away, you're on the run. You don't wanna face it, you better off alone. And don't you understand that there will come a day when life will strike you like a bullet to the It's a struggle. You keep away, you're on the run. You don't wanna face it. You think you're better off alone. And don't you understand that there will come a day when light will strike you like a bullet to the head? like a bullet to the head. Det var allt från det andra avsnittet utav Brunchy Tunes podcast inspelad utav B Street i Borås. Och mitt namn är Sebastian Borgart och det är jag som har gjort alla intervjuer och spelat in detta eventet. Nästa Brunch i Tunes är i september, så att eh, tills dess, ha en riktigt trevlig sommar!